вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў апублікаваў вынікі свайго апытання грамадскасці пра першую беларускую дзяржаву каментатары назвалі гэтыя вынікі сенсацыйнымі. Першае месца і аж 34 адсоткі галасоў атрымала вялікае княства літоўскае. Астатнія Беларуская народная рэспубліка, БССР і Рэспубліка Беларусь атрымалі па 15-18 адсоткаў галасоў. А сенсацыйнае ў гэтых выніках тое, што ўяўленне беларусаў пра сваю першую дзяржаву радыкальна змяніліся менавіта за часы кіравання першага прэзідэнта. У папярэднім апытанні 1996 году заўважаюць сацыёлагі ідэальным палітыкам мінулага беларусы называлі Машэрава, а князь Вітаут і Леў Сапега згадваліся толькі ў самым канцы доўгага спісу. У чым прычына і ці сапраўды гэта сенсацыя? Рэч у тым, што школьныя падручнікі, у якіх даваўся адрозны ад савецкага погляд на ролю вялікага княства ў гісторыі Беларусі, пачалі стварацца ў першыя гады незалежнасці. На змену тезісу расійскай імперскай гісторыі пра захоп беларускіх земляў літоўскімі князямі прыйшла ўласная канцэпцыя вялікага княства літоўскага як беларускай дзяржавы, што ўзнікла на беларускім этнічным абшары з першай сталіцай у наваградку з беларускай мовай у якасці дзяржаўнай і з вырашальнай перавагай беларускага этнічнага элементу як ва ўсёй дзяржаве, так і ў яе кіраўніцтве. І толькі ў апошнія гады Лукашенко разгарнуў кампанію замены школьных падручнікаў і вяртання да расійскай імперскай канцэпцыі пра тое, што да кастрычніцкай рэвалюцыі ўся беларуская гісторыя гэта толькі лапці каўтун ды панскі бізун. Другая прычына сённяшняга выніку ў тым, што найлепшыя творы беларускіх гісторыкаў і пісьменнікаў ермаловича, сагановича, орлова, тут можна пералічваць дзясяткі імёнаў на багатым фактычным матэрыяле даказваюць прыналежнасць вялікага княства беларускаму этнасу. Кнігі гэтых аўтараў зусім няпроста прабіваюцца да чытача праз вялікае мноства афіцыйных забаронаў і перашкодаў, тым не менш яны ёсць адначасова адваротная канцэпцыя расійска-савецкая ўсё што і змагла нарадзіць за мінулы час дык это вельмі спрэчную у навуковым і літаратурным сэнсе брашуру магілёўскага выкладчыка александра лукашэнкі трашчанка якая зараз жа была афіцыйна ўзведзеная ў ранг падручніка Трэцяя прычына ў тым, што савецкі перыяд гісторыі Беларусі не выклікае такога жадання папулярызацыі і гераізацыі, як ранейшая гісторыя. Гэта тычыцца і недзяржаўнай і дзяржаўнай сферы, як зрэшты і ўсяго народу. Як трапна заўважана ў каментары да згаданага сацыялагічнага апытання беларуска-савецкі ідэалагічны міт успрымаецца людзьмі як тавар другой свежасці. Усе найвялікшыя дасягненні культуры, навукі і палітыкі, з якімі беларусам не сорамна з'яўляцца сярод іншых еўрапейскіх народаў, былі створаныя акурат у перыяд вялікага княства. Падобны вынік мы атрымалі і з адмыслова праведзенага для нашай перадачы апытання сярод студэнтаў гісторыкаў, і з апытання мінакоў на менскай вуліцы. Якія асацыяцыі ўзнікаюць у вас са словамі беларуская гісторыя. Беларуская гісторыя гэта вялікае княства літоўска. Я лічу, што гэта было нашае беларускае дзяржаўна ўтварэнне герб пагоні і бел чырвоны белсцях сярэднявечча великае княства літоўскае вось э, вядуцца спрэчкі наконт таго самага великае княства літоўска я для прыкладу э, хаця бы узяць а літву там давно ўжо вырашылі што гэта была літоўская дзяржава і я лічу што нам э, не патрэбны гэта спрэчкі нам патрэбна канстатаваць што гэта была менавіта беларуская і выкладаць гісторыю і менавіта нашу беларускую у тым ракурсе што гэта была наша нацыянальная сама дзяржава. Няхай там спрачаюцца э, недзе наверсе, а для нас для простых грамадзян гэта павінна была наша гісторыя. Это наша бытнасць это мы. Музыка Советская история – это история нашей страны, прежде всего. Это то, что связывает нас, нынешнее поколение, с предками. Почему-то слово «история» <laughs> ассоциируется с хорошими какими-то понятиями. Но это век 16-17, э, это век просвещения, это Радзивилл. Когда я чую белорусская история, я сразу отчуваю некую гордость за э, наших по-перше, друкаров, по той же Франциска Рейна, просветников. І трохи сумна, што ў сённяшні час амаль няма чым ганарыцца. Гісторыя. Ну, па-перша, Вітаўт, Касцюшка, Кліноўскага, гэта будзе дарэчы. Можна вспомніць мабыць бітву падошай гэта так беларуская гісторыя для мяне для мне то першую чаргу імёны такія кузяслав чарадзеі расіне полацка была чырвона белы сцяг статут вКл і статус дзяржаўнасці беларускай мовы Такім чынам па вялікім рахунку сенсацыі няма. На засваенне вялікага княства літоўскага працуе і беларуская этніка, і сама беларуская зямля, і велізарная бібліятэка першакрыніц, і ўся акадэмічная гістарыяграфія і найлепшыя творы гісторыкаў ды літаратараў і цікавасць ды сімпатыі народу супрацьстаіць гэтаму толькі цяперашняя дзяржаўная ідэалогія падпарадкаваная сімпатыям аднаго хоць і самага ўплывовага ў краіне але толькі аднаго чалавека ўсё гэта сведчыць пра тое што мы маем вельмі своеасаблівую праблему гістарычная асветы дзе глыбінныя сімпатыі народу і аўтарытарныя ўлады бадай што супрацьлеглыя Улада перамагае, але ў выніку асуджаная на паразу, бо яна моцная толькі ў часавых рамках уладарання аднаго чалавека і колькі б гэтае ўладаранне не цягнулася для таго, каб змяніць глыбінныя сімпатыі людзей гэтага часу недастаткова. Між тым за ўсім гэтым супрацьстаяннем у беларусі амаль цалкам не заўважаецца іншая праблема гістарычная адукацыі, пра якую шмат гавораць у свеце, якая ніяк не менш актуальная для нас. Гэтая праблема няведання сваёй гісторыі. вы слухаете радыё свабода что адбываецца з беларускай гісторыяй абагуліць сучасныя дачыненні грамадства са сваёй мінуўшчынай мы спрабуем у перадачы вострая брама вернемся до нашага апытання на гістарычным факультэце БДУ і сярод мінакоў на Менскай вуліцы. Якія асацыяцыі ўзнікаюць у вас са словамі беларуская гісторыя. Наша гісторыя гэта наша самасвядомасць. Это я лічу тое, чым мы павінны жыць сёння, заўтра, увесь час. А у нас так атрымліваецца, што ўсё гэта неяк закінута, пазабыта вось усімі. І лічыцца, што беларуская гісторыя это нешта такое брыдкае і нецікавае. Беларуская гісторыя гэта нешта наша нацыянальнае, это самабытнасць традыцыі, там беларуская хата, беларуская мова, нацыянальная ежа, гэта мы самі. Это наша спадчына. Тое, што мы ствараем сваімі рукамі, гэта ёсць беларуская гісторыя. А, то то, што возникла з ніадкуда. Это очень многія не зналі, Многие не знают до сих пор, да. Но я, слава богу, к таким не отношусь. Просто некоторые думают, что это только там голос купала и кто-нибудь еще такой красивый и интересный. На самом деле много чего было и до них, и после. Мне лично было интересно. Я много нового узнала. Да профессия как бы наша получается. Наш хлеб получается. В школе э, вучні не любят гісторыю. Тым больш, што праграма па гісторыі яна складзена не вельмі цікава. Таму вучням гэта не цікава яны вучаць толькі ў девятым класе а ось як правіла у десятым 11 класе яны просто на яе плююць яны э, вучаць што ім патрэбна для э, паступлення у вуз а ось гісторыя гэта ўжо не той прадмет а Это интересный предмет, и поэтому надо изучать не только в школе, но и во всех вузах истории Республики Беларусь. Я, честно говоря, в этот период здесь не жила. Вообще вся история – это история войн. Беларусь, она находилась в центре и находится в центре Европы, скажем. Все войны проходили через Беларусь, к сожалению. Ну, во-первых, война. Помнится день освобождения Минска, и как наши белорусы сражались тоже против фашизма. Ну и наше время тоже прекрасно, мне кажется. И история Беларуси, Лемеска, это наше то, что было. Этим нужно гордиться, знать. Имен много, но сейчас как-то сразу на память не приходит. Но ну, белорусская история – это история нашей Родины, э, нашей страны. Я, во всяком случае, горжусь Беларуси и ее историей. Скорина. А там, Максим. по большей части это письменники какие-то, писатели. Напэўна, правядзімы такое апытанне сярод студэнтаў і вулічных мінакоў, у якой заўгодна іншай еўрапейскай краіне сярэдні вынік, а менавіта ўзровень ведання атрымалі б такі самы. Розніца ў тым, што калі ў іншых краінах пра гэта гавораць як пра асноўную праблему гістарычнай асветы, дык у Беларусі гістарычнае невуцтва затуляецца іншым жаданнем уладаў навязаць народу свой погляд на беларускую гісторыю, які ніяк не стасуецца з першакрыніцамі і поглядамі беларускіх гісторыкаў. Інакш кажучы, гісторыя затуляецца палітыкай. Паспрабуем, аднак за гэтай палітыкай разгледзяць гісторыю і тое, дзеля чаго яна патрэбная кожнаму чалавеку. Здавалася, адказ на гэтае пытанне ўсім даўно зразумелы. Хто не думае пра мінулае, той пазбаўляе сябе будучыні. Але калі гэта зразумела ўсім, чаму тады такі нізкі ва ўсіх узровень ведання айчыннай мінуўшчыны. Выходзіць таго агульнавядомага адказу недастаткова нездарма так напружана працуюць над нашым агульнавядомым пытанням вучоныя розумы па ўсім свеце і працуюць не без выніку знаходзячы новыя словы і новыя стымулы для суайчыннікаў Чаму так важна вывучаць сваю гісторыю зноў паўтарыў наша агульнае пытанне у загалоўку свайго нядаўняга артыкулу аўтарытэтны амерыканскі гісторык дэвид маккулах Ён аўтар некалькіх манаграфіяў і вялікага мноства артыкулаў з амерыканскай гісторыі лаўрэат пуліцараўскай прэміі. Агульная карціна гістарычнага невуцтва ў спадара Макулага вельмі падобная да нашай беларускай. А вось у матывацыях вывучаць гісторыю можна знайсці і новыя, невядомыя для нас ноты. Музыка А чаму б нам не ўзяць ды не параўнаць нашу гісторыю з амерыканскай? Калі вас палохае неадпаведнасць маштабаў, дык любая гісторыя ўрэшце зводзіцца да маштабаў чалавечага лёсу. Нашмат больш абсурдна разглядаць, як роўна вялікія аб'ёмы краінаў і насельніцтва, напрыклад, Беларусі і рассіі. Але гэта зноў палітыка, а не гісторыя у гісторыі ўсё параўнальнае. Для ўсіх дзейнічае адзін закон. Да прыкладу, калі мы гаворым гісторыя Беларусі, дык першае, з чым гэты панятак асацыюецца расейцы, чый удзел у беларускім лёсе і ў беларускай свядомасці на працягу вякоў не параўнальны ні з чым. А калі мы гаворым гісторыя Амерыкі, дык першымі згадваем індзейцаў. Згадзіцеся, ёсць што параўноўваць. Тут расейцы, там індзейцы захопнікі і захопленыя. Аднак гісторыя Беларусі і гісторыя Амерыкі гэта аб'ектныя станы, А вось станы суб'ектныя. Словы беларуская гісторыя асацыююцца з эўфрасіняй полацкай, вялікім княствам літоўскім з карынам каліноўскім. Словы амерыканская гісторыя з першапраходцамі, вашынгтонам, лінкольнам, тут ужо гаворка не пра тое як з беларусю і амерыкай абышоўся лёс а пра тое чаго яны самі дасягнулі і чым могуць ганарыцца пакаленні нашчадкаў як бачым для параўнання ўзятыя сувымерныя аб'екты А гэта значыць, што і высновы амерыканскага прафесара пра тое, навошта трэба ведаць сваю гісторыю, могуць быць цалкам прыдатныя і для беларусаў. вы слухаете радыё свабода что адбываецца з беларускай гісторыяй абагуліць сучасныя дачыненні грамадства са сваёй мінуўшчынай мы спрабуем у перадачы вострая брама пачнем з нашага агульнавядомага Амерыканскі прафесор Дэвід Макулах піша. Лепшы спосаб зразумець, куды рухаецца краіна, гэта высвятліць, што адбывалася з ёю ў мінушчыне. Ведаеце, чаму камуністычныя ідэолягі Беларусі урэзалі гісторыю нашай дзяржавы на 9 вякоў і пачалі адлік з расійскай рэвалюцыі 1917 году а для таго, каб людзі маглі ўяўляць сабе светлае камуністычнае заўтра і не азіраліся ў мінуўшчыну, якая ніякага такога ружовага заўтра задарма не абяцала. Прынамсі людзі павінны былі верыць у камунізм. А чаму сённяшняй уладзе спатрэбілася ў сваіх ідэалагічных пастулатах пачынаць усё і ўся зноў жа з 1917 -го году. Мы ўжо даўно не жывем у прадчуванні камунізму, з іншага боку нельга дапусціць каб улада рабіла гэта непрадумана а калі прадумана значыць яна зацікаўленая каб увесь народ не разумеў куды рухаецца краіна бо пазбаўлены магчымасці высветліць што адбывалася з ёю ў мінуўшчыне Я ўжо не кажу пра тое, што і караценькі адносна ўсяго гістарычнага шляху савецкі перыяд падаецца ва ўрэзаным і выбарачным выглядзе. На водкуп апазіцыі аддадзеная гісторыя БнР і беларускай эміграцыі, а праўда пра гулах і часы акупацыі дагэтуль зачыненая на замок у КГБ ерыканскі гісторык абураны. Мы гадуем жахліва неадукаванае з гледзяшча гістарычных ведаў пакалення. Чацвёра з пяці выпускнікоў вядучых каледжаў універсітэта ўкраіны не ў стане справіцца з базысным школьным тэстам па гісторыі. Як казала адна калега журналістка ў падобных выпадках кангруэнтна. Верагодна, падобная карціна і ў іншых краінах свету і гэта наўрад ці можа быць цікава цікава тое як амерыканскі гісторык матывуе сваім чытачам патрэбу ведаць гісторыю ЗША гісторыя дапамагае нам набыць сапраўдныя каштоўнасці карэктуе нашыя паводзіны гісторыя ўмацоўвае нас у нашай веры ў тое за што варта змагацца я навучыць нас што існуе нешта такое за што можна і жыццё аддаць гісторыя распавядае нам пра чалавечую прыроду яна паказвае нам магчымасці выбару На конкретных прикладах она показывая нам, какое зло приносят несправедливость, неадукованность и демагогия. И что выратованием может стать простая человечая мужность, и навод одна близкучая идея. А это абстрактные небыто категории, между иншим, не за усёды и зауважишь неузброенным воком. Вот где проблема. Коли ты все свое житье живешь у атмосферы демагогии, откуль тебе ведать, что все в реште-решт скончится катастрофай як не з гісторыі дзе колішняя дэмагогія заўсёды менавіта катастрофай і сканчалася а калі ведаеш гэта будзеш ведаць і сродкі якія дэмагогію перамагалі ў гісторыі гісторыя гэта пашырэнне жыццёвых гарызонтаў яна робіць нас мацнейшымі яна як паэзія мастацтва або музыка паглыбляе адчуванне жыцця паводле свайго зместу урокі гісторыі гэта ўрокі ўдзячнасці Усё, што ў нас ёсць, нашы грамадскія інстытуты, наши законы, наша нацыянальная музыка, мастацтва і паэзія, нашы свабоды, усё гэта мы маем, дзякуючы камусьці. Гэты нехта жыў да нас і выканаў за нас цяжкую працу, уклаў у нашае жыццё вялікую стваральную энергію, змагаўся са штормамі, ахвяраваў сабою і захаваў веру. Абыякавасць да гісторыі не проста неадукаванасць, гэта яшчэ няўдзячнасць. Пасля трагедыі 11 верасня 2001 году гісторыя як ніколі можа стаць крыніцаю нашай маральнай сілы, стойкасці і вернасці тым ідэалам, на якіх была заснаваная нацыя. Першапраходцам было нашмат цяжэй. І нельга забываць, што нашы папярэднікі перажылі і чаго яны дасягнулі. праблемы Амерыкі знешне нагадваюць праблемы Беларусі. Толькі я вось думаю, а на якіх ідэалах была заснаваная наша нацыя. Калі яна і сапраўды існуе з 1917 году, дык тых ідэалаў гвалтоўныя пабудовы раю на зямлі больш няма. Няма і ніякіх іншых апроч тых, якія мы ведаем ад філаматаў ад каліноўскага і багушевіча ад караткевіча, якія складаліся ў гімны незалежнасці ад суседзяў і беларушчыне нашай мове і нашай самабытнасці. Па вялікім рахунку менавіта мова стала нашым нацыяўтваральным ідэалам. Адымі мову і ўсё нас як нацыі няма але ці захоўваем мы вернасць гэтаму ідэалу хто як дзяржаўная палітыка выразна супраць мовы пра што сведчаць і рэферэндумы і разгоны беларускамоўных суполак ды установаў і ўрэшце некарыстанне моваю з боку ўлады пад галоўным ідэалам на якім была заснаваная амерыканская нацыя дэвід маккулак мае на ўвазе свабоду калі ж разглядаць амерыканскую свабоду не універсальна а як асаблівую для кожнага народу каштоўнасць дык наша мова і ёсць наша свабода прычым гаворка ідзе зусім не пра нейкія абстрактныя катэгорыі возьмите тых у беларусі хто выступае за свабоду нашы дэмакратычныя сілы якіх папракаюць адсутнасцю адзінства і новай ідэі за якой пайшоў бы народ калі для беларускай нацыі свабода гэта яе мова дык можа быць у беларускамоўным адзінстве і хаваецца тая новая ідэя і тая сіла апазіцыі ў супрацьстаянні афіцыйнай палітыцы бяспраўя і русіфікацыі як пісаў амаль 100 гадоў таму беларускі філёзаф ігнат канчэўскі яны не ўцямілі што разам з беларушчынай мы трацім і лепшую частку чалавечнасці.